не замовкай в душі ніколи, бо ти життя мого струна, така гірка й солодка доле, Любова пісне осяйна. 8 листопада 2014-го. Сторінка 34. Згорає літо. Сонце яблуком котиться вниз, пестить небо зоря вечорова. Знову літо згорає, як хмиз, не встигає підкинути дрова. А зима запасла собі дров, головешкою довго їй тліти, Щоб засніжені схили дібров виглядали, як доленьки літа. Що є вічність, безрадісна мить, що є щастя, пронизливий спалах. Хай життя, наче літо, горить, Щоб нудьга мокрим снігом не впала. 7 липня 2014-го. Сторінка 35. Мамо, голубко, мамо, якби ви зараз були живі, може, моя зоря не була б сумною. Дітки мої, синочок і доні дві. Усі ми були б за вами, як за стіною. Стільки вже літ без вас я й сама стіна. Тих пташенят від вітру й дощу ховаю. Рання лягла на голову сивина. Тяжко без вас живеться. Та й чи жива я? Мамо, кому ж я виплачусь на плече? Голову вже посивілу, схилю до кого біль непролитий серце вогнем пече, тільки кому ті сльози без вас, не Богу? Мамо, голубко, з неба махніть крильми, хай вітерець легенький сльозу осушить. Господи милосердний, прошу, прийми в царство небесне, матінки світлу душу. 3 січня 2014-го сторінка 36. Коли Господь співає жінці славу. Весна пора квітуча й ласкава, і є у ній такий недільний день, коли Господь співає жінці славу в одній із найвеличніших пісень. Хто людям розповів про Воскресіння, розп'ятого Спасителя Христа і про надію світу на спасіння? то мироносець праведні уста. Бо першими жінки про те дізнались, як до Ісуса мертвого прийшли, побачили, яка подія сталась, і світові ту звістку понесли. А хто щоразу першим дізнається про те, що почалось нове життя, то жінка, котрій Господом дається зернинкою під серденьком дитя а хто надійно у руках тримає і світу спокій, і тепло сім'ї, то жінка, що талант любити має, яким нагородив Господь її. Тому і славить жінку сам Всевишній. У особливий цей весняний день, присвячуючи їй святій і грішній, одну із найвеличніших пісень. Сторінка 37 а ми все лікуємо тіло, роздуми під час Великого посту. Ми прагнемо кращої долі, без горя, нужди і страждання, уникнути прикрощів, болю і всякого поневіряння. Як часто втекти хоче кожен від мук і докорів сумління. Та я тобі дякую, Боже, за хрест, що несу, за терпіння. Вони лиш маленька краплина у чаші страждання Ісуса. Ти, Отче, послав свого Сина, щоб нас відкупив у спокуси, щоб серце в гріхах не черствіло, від ненависті і від злоби, а ми все лікуємо тіло, хоч маємо духовні хвороби. Березень 2010 року Сторінка 38. Не запалюй вогню. Як настане зима, і стежки замете хуртовина, де під ноги мені тестили в килими з порошу,